Sami zraky, kam se sní ovažuchy vznaše Barvy tančiky, když světlo otevírá deze Vymníme še pod jeme o vanku Tiše voláme ziky, se hýsími se stlomí Vy obrovské rozloze vězdy zaží Vedení srdci tam, kde tečou čisté řeky Všimněte ten zázrak, kde se sekávají obzory Ve vesmíru najdete tu kut svého srdce